Exercise B. E ou menm? Answer the following questions, there will be no confirmation. 1. A ki lè ou dòmi yè swa? 2. A ki lè ou leve maten an? 3. A ki lè ou sòti maten an? 4, Ki sa w fè anvan w al travay? 5, A ki lè ou ale nan travay jodi a? 6, A ki lè ou sòti nan travay jodi a?